lehen berria izan da, konzertazio fase bat edekin nahi dutela, eta lehen ministroarek eh, esku hartzen duela gai hortan, nahi duela elkarrezketa zabal bat abiatu izkuntzai buruz, izkuntzai erakaskuntzari buruz, eta hasiz lehen bailen murgiltzearen eh, gaiarekin. Bikura positiboa izan da, uh, zentzu lehen ministroak erran baitu badela, voluntate azkar bat, gaur egun egiten duguna murgiltze, murgiltzean, izan da din eskola publikoetan e, Ipar Euskal Herrian edo e, Frantzia osoan diren eskolin xareko eskoletan, mententzeko voluntatea baduela den bezala. Intentzioa hori da, eta berri biziki hona da hori entzutea eh, Frantziako goi mailatik intentzioa badela hori atxikitzea. Uh, Baina gero ez gira detaietan sartu, Badakigu ondotik eh, hori aplikatzeko zaitasunak izanen direla eta ikusiko dugu ondoko egunetan nola lortzen duten gure ereduak mantentzea kontsilu konstituzionalen hitzetan egonez.